deň želám, začína sa relácia na všetké liek a vy už určite viete, že vtedy je v štúdiu Katka Subotič a Boris Subotič. Vitajte. Dobrý deň, Prajem. Dobrý deň. Uh, relácia je opäť pretrávaná, tak ako vždy, ale budeme sa tešiť na vaše listy, otázky a ďakujeme vám za darčeky, ktoré ste nám poslali na znak toho, že sa vám naša relácia páči, takže my vám nemáme ako poslať, ale dávame vám ďalšie a ďalšie informácie a dúfam, že vlastne oceníte to, čo sme celý rok robili, lebo pomaličky sa už chýli koniec roka a my sa vlastne tešíme o to všetko, čo sa, o čo sa s vami môžeme poradiť. Zase máme veľa listov, ktoré prišli, takže túto reláciu budeme venovať v podstate odpovediam na vaše otázky, ale na začiatku sme si dali jednu krásnu tému, pretože e, advent vlastne nie je o tom, aby sme behali po obchodoch a naplňali všetky možné obchodné domy a vyťahovali posledné peniaze a hovorili si, že to nevadí, však keď bude treba si požičiame, len ešte, aby sme rýchle kúpili niečo niekomu. Ale pôvodný zmysel adventu vlastne bol v tom upokojiť sa, pripraviť sa na príchod svetla. Teraz je tma, temnota, útočí na nás všeličo. Vidíme to aj v živote, aj v politike, aj <clears throat> v zdravotníctve. Prepačte za môj hlas, taktiež som nejakým spôsobom niečo zhotla, vírus alebo baktériu. A Subotič niečo... nechce pomáhať. A Subotič, Subotič sa doniesol prístroj na liečenie, ale využíva ho môj vnúk, <laughs> pretože má prednosť, aby mohol sa vrátiť rýchle do školy. Takže v podstate Tešme sa na to, že prichádza svetlo, že jednoducho dni budú krásne, že príde viacej, svetlo prináša dobrých vzťahov, a že príde viacej e, tej, zbavíme sa tej nenávisti, pochopíme, že skutočne ide o to. Ide o to, aby sme žili a prežili s čistým štítom aby sme nemuseli potom kvôli nenávisti zase my znášať ďalšiu nenávisť, ktorá prichádza. Takže niečo vy dvaja by ste tiež mali povedať o tom upokojení, o tom, že skutočne tento čas, ktorý teraz žijeme konkrétne pred Vianocami, že by sme nemali minúť na hektiku, upratovanie, žúrky a všetko podobné. Vieš čo, o tej hektike hm, nikdy je to aj potrebité. Ale vieš, tie Číňani povedia, je zima a prichádza ešte hlboká, trstá. Áno, ešte príde <laughs> poriadna ľadová. A oni povedia, je to čas, aby sa ty otočil ku sebe najchlbša, neviem, ako by som to povedal, to je niečo, že prídeš veľmi hlboko do sebe, lebo čas, pozis, čas je na to že by se otočil ku sebi a dal tu ručnu brzdu, brzdu a prečo? Prečo je to čas? Pa pozvi na vodu v zime, aka je voda? Rihla. Ne, on <laughs> se všetko zamrzne, Pomala, všetko zamrznutá, temná. Pozri sa, e, všetko je pod snehom, kad bude sneh, všetko je pod snehom. A keď je sneh, ty nejako nemůžeš rýchlo běhat než tak, jak musíš. To znamená, a o psycholožkom e, smyslu, ty se otačaš sebe a povieš, daj do, da, seba. do seba, do seba, daj da vidím, pozriem sa, čo som ja to urobil, Aký som bechom, mal rok, bechom, aké som mal vzťahy. Aké, čo som urobil. A poď da to teraz počistíme jesene, tá, ktorá tiež čistý zachodí za sebou. A teraz zima je tá, ktorá ešte viac robí e, poriadok, tým na koncu konca aj príroda robí veľký, drsný poriadok. Pogled, pozri sa, koľko myše vás dohne, koľko tých e, e, všelijakých robačíka mm -hmm. zdohne. To je všetko popometene. To je šetko porjedog. To znamena a ti ako bitost to razumiš, pove dobro, teraz bi to trebalo trohu ubrzdit. Ale, Spomaliť všetko. Pomal, ale Čína vždy pove ano, my chceme rovnováhu. Mm-hmm. Aby ty prehlboko. Urobíme mi feštu na nový rok. Mm-hmm. <laughs> a tu sa, Dobre, a tu no, sa hrá, e, tancuje papa, to ko- kamerady sa s ľuďom. To znamená, a aby nezašol pre, preprchl boko do svojich nejakých <laughs> kontemplácií, z druhej strany... Aby si neupadol do depresie, a, do melancholie, <laughs> nejak tak hlboko aj, nemôžeš aj to, ísť. Aj to, pozor. Z druhej strany ty máš rôzne Eh, akoby tribíne, kde se rozpráva, kde se venuje folklóru, eh, piesmi, iba aby te vyťahol, sa očarujú aby sa ty vyťahol z toho, aby se neotočil sám sebe, da budeš ten mráčný typ. no ale na, myslí, tá zima prináša tú depresiu, aj tú melanchóliu, len nič nesmieme preháňať. To hovoríme v každej relácii, že rovnováha musí neustále byť. Preto je v zime, pozri sa, máš prvý prázdnych 6-7 dní pred, pred novým rokom, potom máš nový rok, potom máš taj uskrs, biela noč, ako vy to volate. Však máš troch králov a potom myslíš, že je Veľká noc. Dá, po, ose... Ja my sme sa už dostali ďaleko. Ja, ja by som zostala teda Vieš, v tomto to máš decembri. Také, takéto o, máš e, festivály, mm-hmm. ktorí e, povedal, ľudí, poďte vonku, ajmo se kamariť, sa, no, dosť jasne. toho, što z tých kontemplácií, dosť toho, čo ty myslíš o sebe. Takže príroda, e, keď neurobi to, urobi človek, lebo on je časť prírode. I on potom má niečo z toho. mu sa kameradiť. No, to dnes je ťažké v tejto rozpoltenej spoločnosti. Ako ty vnímaš, Kati, tú zimu, teda ten čas melancholie, ako sa dostávaš do rovnováhy, aby si nebola celkom mimo seba, ale aby to bolo také rovnováha aj pre rodinu. Veď ženy v podstate vytvárajú tú náladu. Katka vári či upieka, čo chceš. Áno, áno, myslím, že Boris rád vtipkuje o mne, hej. Nie, nie, nie. <laughs> On má jediné šťastie, že ja nevypekám. <laughs> Majedlo ináč by mal 100 kg. Áno, ináč by mal 100 kg. Kedy si som to mala vo zvyku, ale vzhľadom na to, že sme sa a, ako keby... a, e, otočili viac k tej zdravej strave, tak e, to nerobím, ale už keď som e, bola s ním, ja už som to prestala robiť. Ja som to robila, keď som bola taká názročná. To každý no, nedelu musel byť nejaký plech koláčov spravený. To, je, to, bola, to bolo garant. Uh, ale teraz už v podstate veľmi dávno nie. No ja neviem, ja zimu vnímam, pre mňa je to tiež obdobie oddychu, e, človek sa tak možno trochu zasníva, zaspomína si na staré časy, keď tá zima naozaj bola biela, dalo sa chodiť sánkovať, lyžovať, robiť snehuliac, e, kou. kou <laughs> alebo tak. Takže teraz, teraz je to trošku iné, tak e, ja tú zimu čakám až januári, februári, toto je ešte stále pre mňa jeseň. Dobre, ale Vianoce ako očakávaš? Chceš behať po obchodoch? Adventná a... nedela sa zasa blíži. To my vôbec nechodíme po žiadnych obchodoch, to, to nie. V podstate e, na Slovensku až tak, tak nie je, ale keď som bola ako v Chorvátsku, to som sa len prechádzala v jeho v podstate meste, odkiaľ je, z Osieka, tam po centre a jedna pani sa tam zastavila pred výkladom a hovorí, joj, keby som si len tak mohla požičať, tak hneď kúpim vianočné <laughs> darčeky. <laughs> Takže tam musím povedať, že tá chorvátska spoločnosť ešte z tej bývalej Jugoslávie je naučená brať uh, tie pôžičky, ale to bolo predtým preto tak, lebo oni keď si niečo požičali, tak za rok, dva to bolo ako keby, ja neviem, teraz som si požičala na dom a potom splácam e, krabičku cigariet. A to a bolo tak, pravda? To, to bolo tak kedysi, lenže e, situácia už dávno nie je taká, teraz keď si vy požičate, tak to niekoľkokrát násobne musíte vrátiť, o to viac musíte pracovať, e, nemáte toho voľného času, ktorý by ste potrebovali a podobne. Takže... Takže Vianoce nebudú o darčekoch ani u vás, e, podľa mňa ani u nás. Takže možno by ste sa mali zamyslieť nad tými mojimi prvými slovami, že advent je o utišení a o očakávaní radosti a svetla. No a k Vianociam sa mne osobne viažu papuče pretože detko, ktorý <laughs> stále tvrdil, že on má všetko, netreba mu nič kupovať, jeho len naštveme, keď mu niečo kúpime, okrem tabaku, teraz bulba a, a papuče papuče, lebo človek má chodiť doma papučiach a teraz je v móde, že behajte doma bosí, nejako vám to urobí dobre na nohy. Čo si o tom mm. myslí Čína? <laughs> Ešte to ešte sa uh, chcela, ja som to diskutovala so synom a on mi hovorí, že v podstate tí, čo sa zaoberajú, no volá sa to maxovanie, to je, ale to pozveme jeho, nech nám to objasní, to, uh, to sú v podstate nejaké techniky, aby um, tvár vyzerala pekne, hej, mm-hmm. aby nebola zapadnutá brán, brada a tak ďalej. Takže oni odporúčajú behať bosy. A ja vravím, že dobre, môžu to oni odporúčať, to je ten, to uzemňovanie, ale vy tie budovy máte všetky aj tak izolované, takže budete behať doma bosy, ale vy sa určite <laughs> neuzemníte. Takže ale tu do, doktor tradičnej čínskej medicíny nám povie asi pohľad on, ako to je s tým na uh, papuče. No, pozri sa. Lebo v podstate... Uh, Veď povedz sa ty ako ženská. No, môžem to povedať my ja ako ženská. Papučiarky. No, my sme tie papučiarky, to je vždycky vďačný darček. Ako u je. nás to beží papuča ponožky. Mňa keď sa spýtajú, že čo mi majú kúpiť, tak ja viem, ponožky, to sa určite zíde. Je to isté, papuče ponožky. To je veľmi užit. Alebo tie... A teple. Alebo tie z ovčieho ovčie, rúna. Presne, ovčie rúna. rúna. Ja My neviem, sme to kúpili pufy, v Poľskoj. Mm. A teraz je to dostať v Piešťanoch a na každom Trhu. obchodíku so suvenírmi. Musím tomu urobiť reklamu, lebo je to dokonalé. To sú papuče, ktoré sú ako ponožky z toho ovčieho rúna. Áno. Čiže si to navlečí, že naozaj to je ako absolútne ti to hreje nohy. Ale prečo potrebujem, aby ma hriali? No, tak to som musela objasniť aj nášmu staršiemu synovi, lebo stále chodil bosý, potom mal chladné nohy a chladné ruky a sa čudoval, že prečo ochorel. Uh, No, tak tam sa jedná o to, že e, na tej nohe, vy keď chodíte po tej podlahe stále bosy, tak tá vaša či môže byť výrazne oslabená, e, je na ňu zautočené tým chladom z tej uh, podlahy. A či je vlastne tá životná energia? Životná energia. Tam vám idú aj tie uh, určité uh, meridiami. Takže čo to spôsobí vy, keď chodíte bosy? Tak Eh, v podstate ten obeh vám to oslabí, trávenie, celkovú energiu, bez toho, aby ste si to vy všimli. Takže môžete mať eh, svoje zdravotné problémy, myslíte si, že sa uzemňujete, všetko bude <laughs> fajn, ale si eh, škodíte. Takže naozaj je veľmi dôležité nosiť papučky aj v interiéri. Ja, keď pozeráte tie seriály, napríklad aj turecké, tam vy hneď vidíte, že sa ten človek musí prezuť a doma si mu ponú... papučky, ponúkne papučky tak to, keď vidíte tie čínske filmy, tak tiež e, vám tam nanútia tie e, papučky, tak e, mali by sme sa trošku na nich popozerať aj my. Akože tie staršie generácie určite no chodia. No v tých... teple, hlava áno, v chlade. Jasne, to áno. bolo aj staré porekadlo. Dobre, ale zaujímavé na tom je, že mnoho ľudí dnes už má to kúrenie vlastne podlahové. Čiže to akože je to super, super, najsuper. super. No, ono je to super eh, z praktického hľadiska, keď to vy máte napríklad v kúpeľni alebo v, eh, vo WC, vy keď to tam našpricháte to vodou dookola, tak vám to pekne uschne, ale keby ste mali potom eh, to v celej domácnosti, aspoň tí, čo to majú v celej domácnosti, tak vravia, že sa im tam enormne ako keby ten prach víri. Taktiež je to ďalší elektrosmog, v tej domácnosti. To, keď to tak poviažeme, v podstate aj doktor to tu spomínal v jednej relácii s varením vy e, sa varí na ohni. To je tá tradícia, že vy varíte na ohni. Číňania dokonca neuznávali ani varenie na e, elektrickom sporáku, lebo tá ano. elektrina e, v podstate tiež pôsobí... Je tam energia. Mm, tá energia je inakšia, tam behajú tie elektróny v tých elektrických nejakých tých obvodoch. Áno, to isté máme napríklad aj pri mikrovlnke. Mikrovlnka je tiež veľmi škodlivá na ohrievanie jedla, jedá, lebo e, tá energia je chaotická. Vy potom tú energiu zo sebou zoberete ako do seba, keď to zjete. V 1990 roku uh, Rusia povedala stop, to je zbranie. Áno. Áno, tá, tá mikrovlnka je presne potom... akože len peniaze zvíťazili a používa sa to na zohrievanie jedla, ľudia, keďže nevidia, že hneď ich to zabije, tak ako je to Sú pohodlné, kokošky. Presne tak si povedia, že dobre, však ako len občas, len potom zistíš, že to občas. My podliehame pohodlnosti. To, to. A to je to najhoršie, že čo sa nám môže stať. No ale e, s tými jedlami e, z tejto mikrovlnky a e, tieto veci raz musíme rozobrať naozaj momentálne, treba zostane pred Vianocami sa navarí vždy viacej a zostáva to skutočne veľa. Ľudia to nechcú vyhodiť. Čo by si povedal, zísť to radšej studené, alebo to normálne ohriať v rúre, čo nie je Ako problém, čo? alebo mikrovlnka. Čo by si odpovedal? Meso môžeš jesť studené. Mm? Zemiak musíš jesť studený. Mm-hmm. Musíš. musíš. Rížu musíš jesť studenú. Prečo? Uh, eh, špagete musíš jesť studené. Existujú tri Čo? Škroba. Škrobi, tri drugi škrobi. Tri drugi. Jedan je rih, ajde, povedzme, e, aby mi lekari prepačili se to povje inak. Povedzme, aby ljudje pohopili. Jedan škrob mi volamo rihli, rihli cukor, mhm, rekli huh rihli mhm. škrob. To znamena, že se za strave rihli cukor oslobodi, a potom urobi invaziju na e, naše telo. Mm-hmm. Taj škrob se pred, eh, potom transformuje do cukra koji mi použijemo. Ak nepotrebne momentalne, on odhaza do pečenja, pečen robi glikogen, a potom se to transformuje do sala, viš ti kako to... Do sadlaču se... vizera. Tuk tučik na brušku. Na brušku, potom vidiš čo ako pap. Potom existuje druhý škrob, ktorý je trochu lepší, menej e, pomalšie zdvíja cukor a potom po ten treći rezistentni ktorý veľmi pomalo zdvíha náš cukor. Mm. Ale kad ti zješ zemljak ihnet, pire, alebo, e, alebo kad je on pečen, ali pomfri, mm on veľmi rýchle uh, povezan slovo udrije na mhm. nas i zviši nam cukor. A ti potom, to dva, dve hodine, potom ti si už ideš, ja, ja by som chcel niečo jesť. Jesť, lebo som hladný. Ja. Takhle, to Kvôli znamená... tomu deti tak milujú tieto pomfritky, že vlastne im to rýchle udrie na telo. A endorfín. Lebo všade, kde ideš, detská Ježiš, keď vidia tieto zemiačiky, hranolky, tak sú z toho úplne hotové. A nerozprávaj mi nič, keď ja Mal prídem na more, Katka vie, do ktorého miesta. Uh, vedľa mňa sa tlače ľudí, ľudia s automobilima, sa galebovima, sa, sa rybarima a ja sedim vedľa s katkom, pijem pivo a te pomfričke mačam do e, kečapa Ano, hranovki, a znači, pozeram na more, pozeram na život oko mene. A zabudneš na to, aká si krvna skupina. V tom to úplne jedno. Ty, ty, more a ti stačia k tomu, si zabudol, že to nesmieš. Ty tvoja krvna skupina. Dakle, to je ono čo sam poda Potom, eh, mi to povemo hladiti na aspik, pače, ne vem kako aspekt... Kad, uh, e, e, A my vieme, čo je aspekt, ale tie, aspekt, aspekt, <laughs> ale tie ďalšie slova som Chladetina. Chladeti? Chlad, ide se chladi. Chladetina, aspekt páče. Tak se to u nás všetko povie. No, to znamená, Číňani... Číňani to vári 6-7 e, hodín? hodín, potom to dajú na vonku a to sa... Vychladiť, jasne, vychladiť, a je z toho huspenina. To je huspenina po, po našem slovenskom. A tiež a, máš studenú, a ináč je to ako polievka, <laughs> presne. Keby trošku jedol. Uh, vy to, prvýkrát som sa stretol s tým, že vy to jete s cibolou. Áno, u nás s ocom, je to, cibola a ocot. Da, u nás je to hm, hm, hm, strava, to úžas gróza je u nás to. to Pre vás sem... je hrozné dať si tam cibulu? Úžas, katastrofa. Prečo? To nejde. Ako to nejde? No však aspik je vlastne tá polievka, taká dlhovarená, dá, dá. na k nejde cibula? Uh, u vás, e, vo vás ide. Ja som to skúsil, meni je to dobré. Keď som rozprával o Horvátsku, rekli sa, ajde bež odtiaľto. A ani ten ocot nedávate ne, ne, k tomu? Ne, ne, ne. Po, pozri sa. Uh, Neviem, aký je smysl. Cibola môže. No lebo my sme zochrea. dávali cibulu presne s octom, sme dávali k viacerým veciam, tlačenka keď bola, alebo nejaké klobásky, tak ocodná cibula sa dávali. Rozumím, prečo cibula, keď ješ niečo studené. Lebo cibula má Rozohrieva. schopnosť zohrievať. Áno, áno. Má bielkoviny, koji zohrievajú. Ja myslím si, že som niekedy rozprával, že naši Eh, ljudi, bojovnici počas tej eh, vojny, ktorá bola pred 20-30 rokov, oni boli hore na velebitu. tam ide 20, minus 30 Mm-hmm. Oni poveda, mi keď by smo ne varili eh, poljevku s cibule, ne cibulom, ano, se vola, bi bismo zomreli. Naprijed tome čo jedli, potrebovali ešte tú polievku museli sypu. dodať. No preto Aby rozumiem, si to dali teplo, hej? Preto rozumiem. Ocot je kyslý, e, to pečen má rád ano. kyslý, ale Ľahšie musíš... to trávy, tvrdili naši detkovia. Je, ale existuje skupine, ktoré nemôžu žiadny ocot, ačko, ale ačko, ačko ale môžu citróny. Áno. Dakle, nerozumím tomu, ale pravda je, že ľudí pozerajú na to, čoho je viac. Napríklad viacej nuly a my diktujeme, čo budeme áno, variť. Áno. No dobre, tak takto to nechceme. Kolači my... môžeme ale... za studená. Áno, ale my... Klobasu môžeme, šunku môžeme za studená. Ale že si hovoril, že špagety studené, to mi nevychádza. A pa to Ríža je... studená, prečo? Rozprávame o škrobu. Čiže keď je studený, tak je, mi on menej je, škodí? On je rezistentný škrob, to voláme, to znamená pomaly, veľmi pomale teologa tak už chápem nejakého kamaráta, ktorého manželka sa stiažovala, že ona navarí super teplé jedlo, ako sme my zvyknutí, že poďte rýchle jesť, kým mm-hmm. je to mhm. teple. A on povie že, nie, že daj to do chladničky, ja to zjem, keď to bude studené. Má tak pravdu. som to nevedela pochopiť a ona už vôbec nie. Počuj, my sme otroky naše... Otroci chute, hej. Áno, mňam, mňam, mňam a, a tá chuť. Zmrzlina a nie... je pekná, krásna, ale 90% ľudí nemôže to Palacinky zjesť. Palacinky sú tiež úžasné, ale za, nemali za, by sme ich mať každý. Zabranili, zakázali ano. u jednom štátu e, deti do 2-3 roky nesmí jesť zmrzlinu. A encefalitis zmizol. Toto sú tie veci, že my si naozaj neuvedomujeme. My v tejto relácii áno, ale my si neuvedomujeme, že naozaj to jedlo môže pôsobiť ako jed a ako liek. Otázky sú tu, ktoré, e, ktoré sú veľmi e, zaujímavé, Dobre, lebo práve... Ja... Ja ťa predbehnem, ja ešte by som chcela dostať pri tom duchovnom význame toho predvianočného času. Mm-hmm. A teraz, Katka, toto je vážna vec. 10 chýb v manželstve, ktoré muži pochopia až potom, keď žena odíde. Skús sa k tomuto vyjadriť. Lebo ty si neodišla, mnohé z nás odišli a, a potom tí muži zistili, že aj, aj, aj, aj nemali nás pustiť preč, že nič lepšie nenajdu. No tak <laughs> poďme. Tak... No, vieš, Katka sa teraz tak, nie. Poďme, poďme na tých 10 chýb, aby sme zostali v tom predvianočnom čase, že nie je všetko o hmote. Že pokúste sa menej hmoty a viacej duchovná, no aspoň v čase týchto Vianoc. Aha, no poďme na to. Ženy od mužov neočakávajú dokonalosť, ale rovnocennú snahu, teplo a skutočnú prítomnosť. Áno, <laughs> Dobre. to... No lebo ty, keď rozprávaš tomu mužovi a on sa pozera mimo teba a vidíš, že vôbec nepočuje ani jedno Cez slovo. Cez teba se pozera. Cez teba, presne. No tak ako, ako môžeš? A, a keď sa troška spamätal, tak som s ním dodnes. Prestiera, že se pozera do teba. Áno, áno. áno. A vidí futbal a... tam za... Presne, a ty za, vidíš, za... že vôbec Počúvaj, nevie, to je ešte hovorím. lepší prípad. Áno, <laughs> tak poď ďalej. Keď to deň za, deň, za dňom chýba, láska pomaly vyprcháva cez mlčanie, zanedbávanie a drobnosti, ktoré sa časom stanú príliš ťažkými. Takže darčeky môžete dávať počas celého roka, aby som vám to pretlmočila tým, čo menej chápu a nemusíte na Vianoce e, tu na sa snažiť ničím, ako všetky tie celoročné, čo ste urobili chyby, tak ich jedným ano. darčekom nevyriešite. Lepšie dostať 34 darček než jeden. Áno, počas celého roka môžete hoci kedy, ale nie preto, že ste boli zinov, aby ste si to vyšerili jednou kyticou. Poďme ďalej. Láska nezmizne zo dňa na deň, ale postupne sa vyčerpáva v nevyslovených slovách, nenávratnej, um, nevrátenej pozornosti a pocite, že ten najbližší ťa vlastne nevidí. Psychológovia preto upozorňujú na 10 najčastejších chýb, ktoré muži v manželstve pochopia až tedy, keď žena už odišla a ktoré môžu mnohým poslúžiť ako vážne varovanie, kým ešte majú koho držať za ruku. I šancu. Alebo s kým zdieľať ja. No. postielku. Poprvé, berú manželku ako samozrejmosť. Ak sa žena stará o domácnosť a vytvára špeciálne chvíle na sviatky či narodeniny, je dôležité ukázať jej, že to vidíme a vážime si to. Mnohí muži to pochopia až neskoro, keď už žena stratila trpezlivosť. Mhm. Porovnávajú ju s inými ženami. To je úplne hrozné, lebo každý sme sami za seba. Mm-hmm. Porovnávanie je zlodej radosti. Ak muž porovnáva svoju manželku s inými, vyvoláva v nej neistotu a postupne ju od seba oddialuje. Ešte horšie, keď ju porovnáva s bývalou aj, manželkou. Aj, aj, alebo, alebo s bývalou frajerkou. Počúvaj, alebo s mamičkou. Keď a sa, s mamičkou keď sa je nedoz... najväčšia, najväčšia tragédia. Áno, keď sa nedozvieš, že, <laughs> nedozvieš napríklad, alebo dozvieš sa, že nevaríš ako mamička, áno. že nedržíš domácnosť Ach, ako ja. mamička. Presne, a tu na mamička mala všetko biele a ty tu namáš farebný obrus, to sa nehodí na Vianoce. A ešte lepšie na Vianoce kamarát zúfali, mi hovoril roky, že akože mamička robila na Vianoce šošovicovú polievku a manželka kapusnicu, každá z iného kraja a obidve, že a ty si nedáš moju? tak kapusnicu so šošovicovou, keď si dáte na <laughs> začiatok vianočného obeda alebo večere, Nulka. tak to je čistý koniec. Nulka. To je úplný koniec. Nulka, kad to dá. Tak to je úplne. Ja Katky poviem, že ja lepšie varím než Katka. No tak to je veľmi Ale dobrý moja bod, mama lepšie varí než tvoja. Katka si hi, hi, hi, na Katka otoči. sa zasmie, ale ne, iná by ťa opustila. I ode. Presne, tak áno, áno, ďalej. Mňa na to nenachytá. Presne. Trojka, nenaslúchajú, len častejšie čakajú na odpoveď. Ženy často nepotrebujú riešenie, ale porozumenie a oporu. Ak muž len reaguje, ale nesnaží sa skutočne pochopiť, e, čo žena cíti, ona sa potom cíti osamelá. A smutná a nevie, prečo s tebou žije. Ale zase na druhej strane, v prospech chlapov musím povedať, že aj tak nás nikdy nepochopíte. Takže <laughs> pre nás milujte, nemusíte nás chápať. To sa nedá. Uprednostňujú iných pred ňou. Práca, priatelia či rodina. Ak majú vždy prednosť pred manželkou, vzťah trpí. Manželstvo si vyžaduje, aby partnery boli navzájom na prvom mieste. <laughs> A nie svokra, dobre, <laughs> poďme ďalej. Zanedbávajú emocionálnu intimitu. Blízkosť nie je len otázko sviatkov či narodenín vyžaduje... A ani sexu. Áno, vyžaduje každodenné malé gestá, spoločné rituály a pozornosť. Raňajky do postele máme v poriadku, všetky to máme rady. Čo ty myslíš, da som ja hotel späť? Áno, raňajky do postele. Peť hviezdičkový hotel. Čo ty myslíš? Áno, áno, áno. Zaujímavý. A my celý deň derieme na vás. Zaujímavý obranný postoj je na miesto porozumenia. Ak muž reaguje obranne, krikom, ignorovaním či odmietaním pocitov, žena stráca dôveru. Lepšie je upokojiť sa a pokračovať v rozhovore neskôr. Mm-hmm. Vyhýbajú sa úprimnej komunikácii. Bez otvorenej komunikácii sa hromadí hnev a frustrácia. Mlčanie o pocitoch vedie k odsudzeniu. Oh to... Najmä keď mlčíš, keď sa ťa pýtam, že zase si bol za to Flandrov, Ešte... A ty neodpovedáš. <laughs> To mlčanie ťa veľmi naštve. Áno. <laughs> Takže... To myslím, že to, to, s týmto majú problém aj ženy. To, to je... To je, ako by som povedala, bezpohlavné. Bezpohlavné. <laughs> Výborne. Nepodporujú jej ciele. Ak muž nepodporuje sny svojej manželky, vyvoláva v nej pocit, že žije len pre iných. To vedie k frustrácii a často k rozvodu. Mm nezastanú sa jej. Žena... To je naozaj bolestivé. Mm. Žena potrebuje cítiť, že muž stojí pri nej, či už ide o výchovu detí, kritiku alebo nevhodné poznámky. Brániť manželku znamená brániť aj manželstvo. Áno, normálne a pridávam k tomu, že toto nás naozaj veľmi boli, aj keď ty si uvedomíš, že si nemala pravdu, aj ten chlap si uvedomí, ale napriek tomu musí stať pri tebe. To je to gavalierstvo v manželstve. No to u nás tak je, keď mamička povie to, tak uh, deti nemôžu od tatinka vyškemrať niečo iné. <laughs> Težko. Čo sa im niekedy alebo, podarí. Alebo ne, to nie, alebo keď tatinko, uh, e, no neviem, on sa nevolá tatinko, ale oni ho volajú tata. Uh, tak keď on niečo povie, tak ja, ja viem, ako tata povedal, bodka, nemá mm, diskusie. Vidíš? A prichádzajú za mnou a ja uh, Opýtam sa, chlapci, vy nevidíte, kto je šéf v tomto V tejto rodine, <laughs> jasne. Držte sa to. tak on to... Ďalší. Nechajú ju niesť všetku záťaž. Ženy často balancujú medzi rolou matky, zamestnankyne, gazdiny a manželky. Mm. Ak muž nepomáha, žena sa cíti preťažená a nespokojná. Muži si to uvedomia často až po rozvode, keď je neskoro. A ešte vtedy kričí na deti. Kad všetko Čo muži nechápu, že to je ich vina, že kričí na deti, lebo je preťažená. Tak Áno. sa má odreagovať? Takže to bolo 10? Áno, to bolo 10. No, takže ešte. nad týmto by ste sa mohli zamyslieť aj svojím spôsobom. My sme vám naše Ale reakcie vieš čo, tu ukázali. sú ešte aj návody, že teraz, eh, teraz sme si povedali nejakých tých akože 10 chýb, ale to je určite je to obojstranné. Nie je to len, že manžel, ale aj manželky sa môžu tak správať, takže to by som povedala, že je to... No nás... nezľahčuj to, nezľahčuj to. Eh, no tak ja som videla <laughs> to rôz... muži. rôzne, rôzne eh, slečny alebo dámy, takže... Dobre, aké sú tam rady ešte? tak toto je veľmi uh, krutá rada. Odložite telefón. <laughs> Nejak ťa to veľmi baví. U vás je Katky manžel, je telefon. <laughs> Nie, ty máš Katka. naozaj fyzický telefon a máš ho odlažiť. Keď vám manžel či manželka povie, že chce, aby ste ho počúvali treba vtedy odložiť áno, telefón. To áno. Povinné, než, to ty Ne, Katka učí činštinu cez anglicky. A 24 hodiny je na telefóne. <laughs> Vyberiete si inú cestu, pretože partner má úzkosť z dopravnej zápcpy, hoci si myslíte, že váš smer je rýchlejší. <laughs> A ja to zase u nás to riešim tak, že ja mu poviem, ty si šofer. Uh, Presne, aby som toho, tiež negibicovala do toho, čo robí ten... Toto, toto má v rukách Pozor, aj život v tom momente. 50, 50, Takže... ne 60 pozor, nejdi tak rýchle. Prečo Áno, to už len dodržiavanie dopravných predpisov, ale vieš, keď on povie, že chce ísť tade, ja som navrhala najprv tade, tak vrajím, no dobre, chod si ako chceš, No však keď tam len sedíš a vezíš sa, tak nech si ťa. Ale potom už keď ide, a... tak samozrejme, že ja som kontrolor jazdy, to je jasné. No a to nemáš byť, pretože nič nenaštve viac chlapa, keď mu, alebo aj ženu, keď mu do toho gibice, že ešte brzdíš. <laughs> Nemáš brzdu a brzdíš tam a chudák sa musí na to pozerať, že pre Boha živého. Nič, ale myslím, že pán doktor je veľmi trpezlivý, znese kontrolu a jazdy. <laughs> To poviem o baba Jaga, ty vieš. A vtedy ju nepočúvaš vôbec, takže je to jasné. Máš ju vypnutú. Vieš, preto to ucho. uh, takže Rozhodnite sa stráviť sviatky s jeho rodinou po tom, čo vám povie, aké je to pre ňoho tento rok dôležité, hoci vaša tradícia bola úplne iná. No, a čo s tým? No, tak to znamená, že... Máš sa prispôsobiť? Áno, že máš Jeden sa... rok ty a druhý rok Áno, áno, hej, ale sú aj... Áno, to myslím, že hej, lebo niektorí sú takí, že ty sa absolútne nezaujímajú o tvoju rodinu. <laughs> Nechcú ju ani vidieť. Čo aspoň sú úprimní. Ale zase toho 25. to je presne ten deň, kedy ako si nemusíme kaziť Ježiška a môžeme ísť na navštevy aj k svokre. <laughs> Ak ju nemilujeme. No poď ďalej. To, tomuto moc... E, pozastavíte svoj osobný projekt na večer, pretože vás partner poprosí o pomoc s dokončením jeho. A na týmto, to, to som sa zamyslela, tak to sú asi takí, čo robia v korporáte, ja žiadny mm-hmm. veľký projekt nemám. Mm-hmm. A... Ako ty žena povie, pri, nesta dreva aby som komín trochu nahajcala a ty musíš pomáhať. A tak to hej. Ja Necháš futbalský zápas a pomôžeš. Ja aj takto si to myslel, hej. akože keď treba pomôcť, tak treba pomôcť. Pomôcť, a, a no. Zabudneme na to, čo a práve potom robíme. potom je tri roky, povieš, ja som nechal futbal kvôli tvojim áno, drevima. Áno, presne. A ty sa chreješ na te. Že zhasnite svetlo, keď vám povie, že ho bolí hlava, lebo ňu, ju bolí hlava. Čiže to je tá empatia. Áno. Čím viac empatia, empatie, tým lepšie manželstvo. Ale často také manželstvo prerastie do priateľstva. U, to neby som chcel. No, a Tatka potom sa rozpada na základe priateľstva. No, primete jeho spätnú väzbu o tom, ako komunikujete počas nezhod a rozhodnete sa zmeniť tón či slova. Nie preto, že musíte, ale preto, že chcete, aby sa cítil alebo cítila bezpečnejšie a lepšie. Ja, že som nervózna, to mi nehovor, že som nervózna. Počúvaj. <laughs> Ja vôbec som nervózna. Ale to je, vieš čo, ja sa A učím. viete, prečo takto žena kričí, že uh, má hysterické uh, záchvaty? Prečítala som si knihu a teraz odkazujem kamarátom, ktorí sa stiažovali, že majú hysterické ženy, tak som si prečítala starodávnu knihu sexuológie, že žena, ktorá nemá orgazmus, je hysterická. Takže muži by sa mali zamyslieť nad tým, prečo majú hysterické manželky. Ja, či je muž tu Ti Ty musíš vedieť, že existujú ženy, ktoré je iba pekne Pekne Kad, kad, kad robi seks, ja? Ano. Existujú žene ktoré naozaj majú orgazm i treći tip existujú žene ktoré može pozvati televizor, rozprava, a zaplatili se účet za elektrinu. Rozumieš, ktorý ma to Veľmi jedno. dobre tomu rozumiem. Ktorý ma to jedno. Áno, áno. A čo s tým? To treba liečiť? Teraz sa ťa pýtam ako lekára. Samozrejme. Ak je to možné. Ale pozri sa. A nie je to chyba toho muža, keď ona rozmýšľa nad tým, či je zaplatený účet? E, ehm, a, možno to... je to chyba vôbec, že sa dali dokopy. A... Pozri sa. Si to, to si to dobré, ale pozri sa. Existujú, ako by som to, nechcem povedať sekty, ale muslimáni Uh, niektorí, Muslim. ty vieš, muslimy, Muslimovia. niektorí, muslim, niektorí odrežú ženy určité časť Tako, Jej, aby... ty myslíš, áno, ty tak, ale tak to Afrike, je extrém v Afrike. Áno, určitá časť, aby nemala ništa z toho, aby no, išla... Tak, ale to nie je u nás. Je, ale to je muž. To je prokletý muž, ktorý chce iba pre seba. No, a preto ja myslím, že moja manželka, môj majetok gredenc, ktorý môžem doľava, doprava, alebo na prvé ale do pivnice. Dobre, ale to u nás neplatí, takže u toto Chorvátskoj, sú extrémy, ktoré... U Chorvátskoj... Však vy tam máte tiež muslimov. U, no, ale to není, to je malo. V Chorvátsko existuje jedna skupina ľudí, ktorí idú do centra a tam kleknu, mole sa, mole modlia se, modlia, modlia, se. modlia se, a povedia, žena je majetok muža i ona musí počúvať. Ak je zabije, zabije, ak je nezabije, nezabije. Dobre, to už zase neplatia tieto veci. To sme mimo toho. Pozri Buďme tu na Európe. teraz, včera Zabiješ čítam. svoju ženu, ideš do basy. 18 uh, e, žena zabito uh, v Horvatskoj doteraz. No, no u nás cez, by toho cez... možno bolo viacej, pretože sú tu neustále a my sme pomáhali uh, tomu, aby sa tým ženám, ktoré sú týrané, aby jednoducho sa vytvorili všelijaké útulky, kde môžu byť. Čiže to, to, to je všade. Proste uh, ja neviem, čo to donieslo historicky. Kde není rúka zákona. Ale máš aj ruku zákona, u nás máš ruku zákona, ale jednoducho každá piatá žena podľa nejakých tabuliek je týraná je bytá. Ako, <laughs> Terož, ale... ako, ako na mňa týra. Pozri sa. <laughs> Áno, áno. Lávo, la, nedoprava, doláva, ponáhľaj sa, spo, Ešte, spomali. Len, len to bude... Spomali. <laughs> Eh, ja som robila nejaké relácie o tom, že jeden psychológ, on je už mŕtvy, tak nebudem hovoriť jeho meno, uh, ale ona psychologická spoločnosť ho chcela vylúčiť zo svojich radov, pretože on hovoril, že žena týra iným spôsobom. Muž ti dá facku, ale žena a hovoril to na konkrétnom prípade, ktorý sme teda urobili z toho dokument, že manželka E, sa dohodla. No rozkázala manželovi, že keď chce sex, tak musí zbierať body. Zaujmite riadu dva body. Za vynesenie smeti jeden Čo? bod. Zaujmite okien sedem bodov. To je obchod. No a teraz akože takto to mala a pán teda mal ako už jeden bod mu chýbal, to Aha. vynesenie smeti. No a on jednoducho akože ona sa rozhodla, že nie, až keď vyniesieš smeti, zatiaľ ti nedám. A on proste, ale ja mám už 9 bodov, takže už do čerta, už ako ten jeden výdrž vyniesem potom sveti, A, tak on jej dal facku, ona ho udala a tento... E, tento psychológ ho na súde ochraňoval, že žena týra iným spôsobom. Mhm. Tým, že sa vyvyšuje nad muža, že sa na ňo pozerá ako na handru a muži to cítia. Čiže tá istá facka, nám dostaneš facku a vo filmoch s Afričankami je to väčšinou. Baba veľká, jak slon, takú vždy vrazi. A ja čakám, že kedy sa pobijú a on nič, akože fajn ako dostal na prebratie, dostal facku. No tak tu na ten súd rozhodol v prospech toho chlapa a psychologická spoločnosť sa rozhodla, že chcú vylúčiť svojho psychológa z radu, lebo povedal, že týranie e, tým opovrhovaním a takoutou vieme mať takú tu, ja to viem len po česky povedať, takú jízlivosť v hlase. Ta, nie, negatív. taká, taká, no také odporné. Tak. Takže v podstate ako je, to, je to s tými vecami veľmi zložité, že, že po, nakoľko... By chcela byť ten muž, mňa sa čudujem, že vôbec na to, akože, že Pristo, s tým súhlasil, má sa zvrtnúť na opätku. Aj to je jeho problém. Dobre, za... ale keď si ty zamilovaný do nejakej osoby a nie ste rovnocenní, ste tak rovnocenní. jednoducho on, Musíš. on sa cíti, že Musíš. je jej vďačný za to, že ona s ním žije, lebo on si ju vybral ako bohyňu a tým pádom tam je tá málo kedy, a to je tiež ako zvláštna teória, neviem, či ste sa s ňou stretli, že v podstate muži podľa toho, ako majú vlastnosť e, smerom k tomu násiliu, že chudí muži si vyberajú, keď si chudí muži vyberajú tlstú partnerku, tak oni v nej cítia matku. Oni proste milujú to meké telo, proste položiť si hlavu na tie prsiská a cítia sa ako malé bábetka a sú z toho strašne šťastní. To sú frajeri? To sú tí malí muži a veľké ženy. A potom máš zase e, tých obrovských chlapov, a čo teraz milujú tí športovci všelijakí, čo si berú len tie vychrtlé manekinky a proste tí boxery a čo je teraz v móde, a neviem, fightery, a neviem všetko, jak sa to volá. A muži, ktorí si vyberajú tie chudé ženy, ktoré sú takmer na hranici toho, anorexie. anorexie, presne, a tak oni v podstate majú vnútorne násilnú povahu. Oni jednoducho jej chcú rozkazovať, oni ju chcú vlastniť, tak ako v tom arabskom svete. Oni proste potrebujú bábku alebo bábiku, podľa toho, ktorý... Aby sa ukázali. Aké, presne, aby sa ukázali. A potom sú páry, ktoré sú v podstate rovnocenné. Aj akože postavami, aj postavením, proste rovnocennosť a tá zaručuje to, že budú tie manželstva dobré a že deti sa budú rodiť prepač, z lásky. Prepač, ako si ja môžem povedať, že Katka samoravnice, pozri svalstvo moje, pozri moje bicepce, tricepce, pozri se moj, bo, moje bruho, Pozri sa. Keby som vám ho vedela opísať. Apollon. Katka, opíš ho, prosím ťa, Apollon. Tohoto Apolóna Áno, 70, to je najkrajší muž na svete. No, pre ale pre teba inak. A vy ste ten rovnocenný týba, to je presne o tom. <laughs> Takže Čau, hľadajte si. Ak chcete pochopiť sami seba, tak uh, skúste nájsť, čo je vo vás viacej. My vždy máme veselo matka... okolo nás. Vždy je veselo u nás. Vždy. No vždy no áno, lebo máte rovnaký zmysel pre humor. No nemáme Ale ho úplne rovnaký. On nerozumie nášmu československému humoru. Groza. A to je aký Úžas. hovor? Pani no, Patrika. tak eh, proste pozeraš tie naše staré zadrhovačky československé, se, humorné, se, hej, a on sa vôbec na, tom druga, nesmeje. Kde si jeden druhý, druho, <laughs> všetci sa smejú. Dajte, prosím. Všetci sa smejú. Všetci sa smejú. Dajte, prosím, vás, vy ste odoperovaní. Od... A vy máte aký humor? Povedz, Krás. ako by si ho nazval. Ne, nesme to, keď ukončím môj misiu, poviem ti. Aha, tak zatiaľ nám neprezadíš, aký máte humor. No dobre, tak pokračujeme v jazykovom okienku v medicínskej relácii. Môžem ti povedať, <laughs> po... suseda povie druhé susedy, mene neza, nezadovolí ja... jeden, jeden chlap. Má? Nemám ešte raz. Neuspokojme jeden chlap. Aha. Suseda a, hovorí, susede mňa neuspokojí jeden chlap, no. Tak. A ona povie, skús dva. Áno, som urobila. Aj sa tri aj späť. Ale teraz 20, sa 20 som spala. A ona povedala, nepozri sa na mňa, nie som kurva, ja som fenomén. Ja som fenomén. Evo, Vidíš, to, sú, to, to sú vaše naozaj. Češky. Što sú... <laughs> <laughs> To sú Dobre. vaše chorvátske. To no, vaši tieto naše chorvátske sa... V humore si asi nebudeme rozumieť. Hlavne, že si rozumieme v čínskej medicíne Slováci s Chorvátmi. No dobre, tak poďme na nejaký list, lebo na to duchovno sme premenili v humorno. Dúfam, že vyznávate náš humor, takže ak sme vás potešili, tak eh, chvala Bohu, budeme pokračovať aj na budúce. Takže poďme k listom. Srdečne vás pozdravujem, pravidelne vás počúvam na SV. Už druhýkrát som si objednal u vás Alosan, prvýkrát, keď som cestoval na 21 dní do Indie a veru nemal som žiadne zažívacie problémy. Pil som ho ako práškový džús, teda na hulváta nasypal do flašky, zamiešal s vodou a, a pil celé dní komplet aj s jihom. No. Riadne som pritom schudol, ale mal som aj veľa pohybu v Himalájach a no. veľmi zdravú stravu, ako to v Indii býva, čisto vegetariánsku. Marci ideme so ženou na Lanku, tak Alosan opäť pôjde s nami. Moja otázka sa týka vegetariánstva a Alosanu. Mm. Pekne vás prosím o odpoveď strašia, že keď nebudem jesť meso, tak nedoplním vitamín B12, ale počul som, že sa nachádza v zemi. Napríklad, keď človek je zeleninu priamo zo záhrady, takú neumytú, aj, aj. čo robím aj ja, a takže vytrhnem mrkvu, ošúcham a zjem. To sme tak robili ako Áno, deti. tak ako no. deti. Tak tam sa ten vitamín že vraj nachádza. No a tu ma napadlo, že veď aj alosán je v podstate zem teda mm-hmm. jílová zem. Je možné, že by obsahoval teda aj vedel doplniť tie vitamíny, ktoré nedostáva mese, myslím, že je to B12, nakoľko meso je len výnimočné, Aha, jem, len je, jem len výnimočne párkrát do roka. Teda som akože vegetarián. Veľmi pekne ďakujem a želám vám všetko dobré a to je krásna sa vám otázka. darí. To by mi nenapadlo. Nemite napadlo? No to som zvedavá. Pozri sa. Uh, ja by som vďačil tomto pánu, aj my srdečne pozdravujeme vás, máchame. Áno. Želáme šťastnú cestu do Sri Lanky, ano, užite si to tam. Veľmi si vážime, e, že ste sa podelili o svoje skúsenosti ili skúsenosť. No. Je pre mňa ako autora i Katka s nami spolu veľká radosť počuť, že vám pri cestách do Indie pomohol a že ste sa cítili ľahko bez tráviaci e, ťažkosti. Teraz, keď ja to rozprávam, veľa ľudí povie, po kde je ale kad ti cestu, avion, a musiš ići do wc a jedol si tu stravu avionsku. A teraz je veľká kopa ľudí na avionu. A ty to je musíš, lietadlo. Lietadlo. A no. ty musíš ísť, uh, uh, ideš autobusom a ten autobus nemá adekvátny taj WC, tak je to veliki problem kad maš probleme sa travenjem i to ľudia, ktorí majú ťažkosti, vedia oceniť e, to, to ten pán tu rozpráva. to, že ste to pili za hulvata je veľmi <laughs> zaujímavé a tak vám prospela je najlepša potvrdenka jedna, že Alosan funguje. Ja? On, presne tako ako ja to uvadzam kad mi teraz raspravamo o tome, presne tako funguje, potporuje travenje, čisti organizmus, dava energiju, ali každi e, čovjek bude nečo mať. zabija patogeny, e, e, si na, vjaže na seba. Toksini. a potom toksine, a potom i to potom da jede dalje. Jasne, jasne. Kad tam pan poveda, že otaska vegetarijanstva vitaminu B12, no. musim povedati, imate uplinu pravdu, že pri vegetarijanske strave vam hiba ten B12. Mrkva, ani zelenina, nesu s polahljivim mm-hmm. zdrojem B12, stopové možnosti môže nachádzať na neumitých plodovatých zo záhrady, ale to nestačí. To není. Ja A by som myslíš, to... že v tom malosanie je teda tých B12? Ne, že ne, pán, ne. keď to porovnal, že íl a zem? Uh, Vješ, teraz sam tu pritom kako pan e, jede tu mrkvu, kako je, ali ali te pokrite <laughs> potrebe organizmu ne, ne, ne, ne može stoha. A ja bi sam bol ovela opatrniši kad bi sam jedol zozem, mhm. lebo tu su uh, aj ini, ne vem ako bi rekao, spavači, ti koji spavaju, a Ty, Katko, keď povieš spavači, ty... No tak to... Eh, to, keď chceš, to neviem, či existuje vôbec preklad. Spavači, to sú tí, čo spia a čakajú na svoju príležitosť. E, to, spiacia, to, tá spiacia. Áno. A keď to ide k tomu, tak sa prebudí tak, a pracuje. To, eh, a to sú tí rázne eh, listy a podobne vece, već tu bi mhm. sam bol Alosan je produkt, e, dosta dobro podali, že tu se nahadza vulkanski prah, ilova hlina, a mi ešte máme ten hitozan i on urobil, že se to te, te sadlo, otopi, to sa tuki, da, da ide preč, zvlášť u kombinaciji s takom jednom stravom. Stravou, ja? Ale má pravdu, B12 se ne v našem Alosanu. To prosím, dajte si nejako zapamätať, že tu e, je to zlá adresa tu, tu ne, ne po, po tome. Kad ide u B12 rače, nahaze se takmer vilučne živočišni produktov, uh mhm. -huh. to bude meso, ryba, vajca, mlečne výrobky. Dobre, keď to nie je, tak vo vajciach to má, takže môže vajcia jesť a vegetariáni jedia vajcia. A, a, vieš čo, e, tí vegetariáni, koji jedia meso, len vín sú trochu menej ohrozené, než oni, koji nikdy nejedia ja, vieš, Však ale vegetarián však, nikdy nie je meso, preto je ale, vegetarián. Ale, teraz ale vajcami sa to môže nahradiť. Teraz rozprávame o tomto pánu. Teraz no, nejdem na široko. No teraz tak ale vajca mi môže nahradiť <clears throat> tú B12. Teraz mám e, za pána otázku, ktorá je krvná skupina, uh-huh. Mhm. dnes som to počul, uh-huh. ak je nulta, tak zabudnúť na vegetariánstvo. Jasne, lebo nulka, no, nulta, to sme párkrát hovorili, nemôže. <clears throat> Lebo keď ja niečo zjem a počítam sa B12 uh-huh. a mhm. cítim únavu, uh-huh. slabosť, porucho pamäti, uh, koncentrácie. Uh-huh. Vieš, keď máš veľakrát mravčenie, prídu ľudia, kaže, dá, mravčenie uh-huh. mám v rukách od ramena uh-huh. dole, čo to má znamená? Aj no, v nohách mám mravčenie. Uh, deficit B12. Mm-hmm. Lebo B12 Čiže ovplyvňuje... aj pri neuropatii, ktorá sa prejavuje tiež tým mravčením, tam, tam treba doplniť <clears throat> B12? Pri neuropatii musíš veľmi pozorovať na krvný obeh. Neuropatia nie je problém iba nervatúry, to je Ale problém krvného cievy, obeh, potom sa to môže. I tiež isto možemo vidjeti nervove tjaškosti, ti vješ, ta anemija, Eh, hudokrvnost je što mhm. nemaš B12. I sad teraz ja neću bi sam cel tom pani panu podat. Pokraću te u, to uživanje alosanu ten vam pomaha pri, pri travenji čisti organizam, a udržavanje vitaliti mm V12 bi trebalo doplniti spolahljivo cez doplnki stravi, to su tu. Jasne. tabletky, kvapky, sprimaš i spreje u posljednje doba, ali kroz nejake rastlini, e, mlijeka, cerealije, to gdje ih ima. Tak se zabezpečite tih B12, možete kludnje cestovati po svijetu, použiti naš alosan, ozvite se z Himalaja, zo Šrilanke. Šrilanka je veľmi pekná, tam som boli veľakrát. Tam, tam sa pije cibetková káva. Dá. Ty dá. si ju pil? Dá, no, ale to ja nekako ne. Ja tamo zbožne... A chutí ti to? Ne. Ani mne. Ja tamo pijem mlieko, ovaj čaj s mliekom. Áno. Nadávam na to, <laughs> ale... Mňam ale čaj s mliekom. Ale, Angličania čaj upiatej, čaj s mliekom. I Katka tiež, kad dođe tam, to aj se páči. ale ja som začala piť, ja viem, že ty veľmi neuznávaš tie mandľové mlieka a rýžové mlieka, keď si kupuješ v obchode a nerobíš doma, ale je výborná, výborný čaj čierny s tým mandlovým mliekom. A urobte si ho doma, tak ako Boris hovorí. Aký to dávaš recept? Rýchle eh, pomixovať. 100, 100 gramov mandly. 100 gramov dáte mandly. do vody, tu, eh, cez noc tú vodu zahodiť. Eh, Aha, pesticídy, jasne. pesticídy tak Áno, ďalej. Potom zobrať 700 ml vody, dať z tých 100 gramov teraz je viac, mm-hmm. viac te, viac už není 100, už je 110, možda vodu su vypili. Jasne. A teraz je otázka, ak chcete to mandlo mlieko, aby bolo sa H2, H2 cianidom, no. tak eh, nechaj, šupinu, ak nechceš, tak daj preč. Mm-hmm. Ináč je mm-hmm. horké. Jasne. A práve to horké robí to. To šupku je dobre to. dať preč, alebo nechať? Ne, teda? ne, ja to nechám. Pa to je, Necháš, hej? Čiže má to svoj význam. To zabíja. Aha, čiže tam to je, je tá účinná látka. Ciankali, cianovo no, ciankali. Tak ale keď to veľa vypiješ, potom aj teba nice zabije. Nesta, nice, ne, ne, ne, to sú, to sú, to sú rozprávke pre malé deti. Povedal lekári, viac než 8 alebo 12 tých kajsia ale breskeňa nesmieš jesť. Marhulových. Ja, ja, marhulových, áno, marhulových Ja ich jedem 40 ako málo diet a nikom a nič. Ja, no. A, niko, a Aj nikom po, nič. na posedenie. Že jedli no. sme to 40 kusov bez problémov. Sme to rozbíjali kameňmi. A teraz, keď máš 100 gramov tohto pádema, dáš mandly, dáš do 700 ml vode, mixuješ, mixuješ mm-hmm. a mhm. mixuješ. Mm-hmm. Kad se aparat zohrije, ohladiš ga, sačekaš 20 minuta, Aha. všetko, čo treba padnut, padne, odlieš mlieko, odlieš, to, čo zostane... Čiže to, to precedíš, hej? To zješ, nič ne... Áno, nemôžeš vyhodiť, jasne. To. A potom a máš, máš to mandlové mlieko. Dva až tri dní vydrží v hladničke. E, môžeš robiť, čo chceš. Super. A vtedy nemá... A kokosové rovnako, hej, varím, nevarím kokos. Nemáš. Čo robím s kokosom? Eh, kokos. Namočím ho na noc? Na noc, i ono čo zostane, to isto také. Eh, Úplne stok, rovnako. Nám, rovnako. To, a čo zostane, zostane. A, ale vieš, ja som radšej zobereš kokos, urobíš e, dieru, dáš slámku. Ja, no to máme všetci radi, no tak A to potom jasné. zobereš, e, to je, <laughs> zobereš jednu sikiru pre slonovej, lebo <laughs> slovím nemôžeš razbiť tak, to rozbieš a potom spápaš. Vyberáš spoda tej šupy. To dobré, no, no len je to proste zložitá robota, kým to rozbiješ. <laughs> to, je, to je dosť vážne. Poviem, Dobre, ja ti dám ešte otázku od nášho teda telefonistu, <laughs> to nedošlo listom, že sa neuveriteľne potí. Od detstva je mu hrozne nepríjemné e, podať ruku, ako vždy je tá ruka spotená, nemá trému, je v podstate človek, ktorý nemá žiadne psychické problémy, že by sa potil z úzkosti. E, keď si nájde novú babu, e, tak je to veľký, ten jeho strach že obleje ju potom doslova. A prečo Takže strach? z čoho to môže A existovať? Lebo má Nie takú to, skúsenosť. No, má skúsenosť, že keď ťa obleje potom, no ja tak to ako... rozumiem, ale ja položím otázku. Dobre, tak čo? som zle teraz, povedala. Teraz ja odpovedám no? na tú moju otázku ty vieš, vždy, keď vidíš dobrú babu, vymýšľaš, ako by prišiel. A vždy je strach Dobrá, niekde. ten cieľ nebol toto. Cieľ je, že sa od detstva, aj keď idemo, nevidel idemo dobrú dali. babu. A teraz ty pozrieš, e existuje v našom telu sympatická i parasympatická nervová, nervová sústava. Keď sa tako zrušíš, ideš do s babom, tak robí tá sympatická e, vec. Ale čo u, vzruši tu simpatičku linku kad není u prítomnosti nikoho? Nečo musí. No. Malária. Malária na Slovensku. Narodil sa na Slovensku. Je to slušný záhorák. Nič protiv. Nemám nič protiv. Čiže môžeš mať maláriu? Cez mamu, cez tatu. Čiže geneticky. Pa sad bi to bolo genetički, to, to ne mislim. To sú intoksacije 1, 2 i 3, informacioni prehod. Takže v podstate, keď príde k tebe, vieš to zistiť? Máš nejaký prístroj na to? Áno. Výborné, lebo vy liečite aj spôsobom biofrekvencie, či ako to voláte? Ja, myslím, že to nie je biofrekvencie, ale toho biopola, že používajú sa kvapky na úpravu e, biopola, lebo tam je v podstate už pred... Uh, No, tam e, máš ty telo, hej, a v tele máš rôzne orgány, ktoré majú e, napríklad, e, ja neviem, máš e, e plúca, tie majú e, priedušky, potom sa to ďalej vetví ty dýcháš a tým, jak ty vzdýcháš, eh, tak eh, vzniká okolo teba nejaké to prúdenie, turbulencia, nejaké biopole. Taktiež aj tokom napríklad eh, moči v, v tých glomeruloch, v, ako v obličkách a, a podobne. V podstate celý systém, on ti vyprodukuje okolo teba rôzne druhy toho biopola. Každý orgán proste má na tom zasluhu aj každá bunka. Hej. Aj každá bunka, lebo ako ty máš vyžarovanie, aj každá tvoja bunka má to vyžarovanie obžarovanie je taká nejaká malá bytosť. Takže toto biopole je už dokázané kvantovou fyzikou, Áno. čiže nehovoríme o žiadnej ezoterike. Ne, no. ne, ne. Pozri sa, te predtým... No, ale potom, ako sa to týka tej vašej liečby? Chcem ti, chcem ti ukázať niečo. Pred veľa rokov ty si musela ísť do Afriky alebo tam Ázie, aby dostala maláriu. Ale teraz posúva se klima trochu, mieni se nečo a ti komari možu už e, papatači ano, može i už u nas komar papatači tigri da može i u nas žit a teraz ko, koliko ja vidim komarov že priđu sa letadlom vide vonku juštipne neko kto nebol nikdy. Áno, ale dá sa to získať aj geneticky. Hej, nemusí to Tam... byť práve cez to, že príde komár a poštipe To, to už je tá intoxikácia, to sú tá, nejaké tie miazmata z homeopatie, ale tam napríklad e, aj s tou maláriou bolo, že aj tu bola tá malária, ja neviem, e, povedzme ešte za obdobia Prvej svetovej vojny alebo predtým, e, v keď boli tieto oblasti, ktoré neboli meliorizované, čiže boli močiarne, tak mm-hmm. sa tu mhm. držali také tie e, komáre. Potom títo naši ľudia išli do Prvej svetovej vojny niekde dole na juh, tak e, Zasa tiež... to tam mohli e, dostať. Áno, kadečo, kade kde pochytali. A podstate sú na to aj rôzne prostriedky. Doktor e, už toto aj robil s nejakou mladou slečnou, ktorá to tiež už má od malička. E, myslím, že mala 15 rokov. Bolo to celkom úspešné. Bolo to veľmi jednoduché nejaké máčanie rúk len. Takže mm, dá sa tu určite pomôcť aj s tým e, potením No a my sme sa tu o čom vlastne rozprávali? No o tom, že mladý muž sa proste od detstva potí a nevie si predstaviť, myslím, prečo žiaden lekár mali, mu nevedel pomôcť. Ešte predtým sme mali... Že potom... to môže byť genetické, že to... No, a o nenaz... biopoli sme sa predtým ja, rozprávali. o biopoli sme sa predtým rozprávali. Takže v tom biopoli vidno je, v podstate môže byť vidno nejaké e, narušenie, alebo lepšie povedané, oni nepovedia, že to je niečo pokazené, ale narušené povedia, že táto časť vášho biopola potrebuje podporu. Je to mm-hmm. veľmi zaujímavý stroj, lebo on je z, v podstate eh, eh, je tam zakomponovaná tradičná čínska medicína, ale aj tá nová germánska medicína, mm-hmm. ktorá hovorí v podstate o tých nejakých tých vašich konfliktoch, eh, ktoré sa vo vás eh, odohrávajú a potom sa odrážajú na mm, to, ako sa vycítite, na váš zdravotný stav. Takže napríklad tam je vidno, že keď je niekto pod akutným stresom, to znamená terajším alebo nejakým chronickým, alebo po prípade niekto nemôže spávať, že stále vrti nejaké vyšlienky dookola. Mm-hmm. Takže je to naozaj veľmi zaujímavé. V podstate... A to je prístroj, ktorý toto vyhodnocuje? Á, áno, to prístroj vyhodnocuje a potom... V podstate... Ukazuje a ty poredíš potom a prídeš k konklúziu. Mm-hmm, keď no. Tomu... no dobre, táto téma sa určite nedá dvoma vetami dokončiť, určite. takže relácia nám už končí. Tak začneme budúcu reláciu týmto, takže vás lákame na zaujímavú tému. Okrem toho zostalo nám zo pár listov, lebo sme troška rozobrali tie duchovné, manželské a iné <laughs> veci. Píšte nám aj o vašich skúsenostiach, vo vzťahoch, čo vám pomohlo, ako ste vyriešili veci, aby sme mohli začať na nový rok takou zase poradňou, ale možno prejdeme na vzťahy, keďže nový rok nebude len o jedení a o prichádzajúcich zmenách, ale ako vždy aj o vzťahoch. Tak vám ďakujeme za pozornosť a tešíme sa ďalší štvrtok. Zatiaľ sa majte dobre. Ďakujeme aj my za pozornosť a keď máte nejaké otázky, môžete ich písať do kontaktného formulára na www.subotič.sk. A to, o čom sme rozprávali, pomáha aj našim Milí poslucháči, ma preto zoberte jednu ženu do jednej ruke, milinku do druge a u, u, tej zdravotný stav si držte dobre.